san shi take kallo ya san tana kallon shi ne kuma ta ji dalilin sa na fadan haka kamar yaya zaka ce ba jinya na zoyi ba yace to baki iya kula da mara lafiya ba daga ƙarshe da yace ki yi barci ba wani abu da zai faru daga nan ta fara dan jin nutsuwa a hankali har ta ji ta ya dawo mata bata san lokacin da barci mai nauyi ya ɗauke ta ba da asuba ita ta fara tashi ta shiga ban daki alwala sannan ta fito ta shimfida sallaya tai sallah tana cikin addu'a ta fiye yana faɗin idan kin idar zan tashi sai saurin shafawa ta zo ta gabansa ta buɗe masa ban daki daga nan ta hau gyara gadon tsaf tana juyowa ta ga ya gama addu'a ita yake kallo kunyar shi ta kama ta dan ta gagar hada ido da shi sai saurin zubewa tana gaishe shi tare da tambayar jikin nashi yace alhamdulillah sannan yace masa yana son zai je yayi wanka dan in yanzu ba bai san lokacin da zai ba saboda yawan mutanen da suke zuwa cikin bayan gidan ta haɗa ruwan wanka sannan ta taimaka masa ya shiga banɗakin yace ta fito masa da kayansa a cikin jaka kafin ya fito yana shiga kuwa ta buɗe jakar ta fito masa riga da wando ƙanana da singileti ta feshe su da turarenta sannan ta ƙara gyara ko ina na ɗakin da ya fito daga wanka sai ta gaishe ya ɗan samu kuzari ba kamar sanda ya shiga wankan ba sai saurin nuna masa inda kayan suke tana faɗin ga kayanka ya nufi kayan ya saka ta kawai yake saboda shi yana mamakin kunyarta ta yi yawa kowa ya kalli Abbas ya san ya ji sauki sosai sannan ga kulawar da yake samu daga Maryam motsin da zai yi hankalinta yana kan shi ba ta wasa da komai nasa shi yasa a da yaushe yakan ji wata irin ƙaunarta na shigar shi kuma yana ganin darajarta domin komai nasa burge shi yake yi sai da Abbas ya kwana goma sha ɗaya a asibiti sannan aka sallamo su ranar da suka dawo gida Maryam ba ƙaramin murna ta yi ba dan ita kan har ga Allah ta tsorata da ciwon nan haka nan dai ta ci gaba da kula da shi sosai har sai da ya kwana uku tukunna ya fara zuwa wajen aiki ita ma ta koma makaranta ranar asabar da yamma ya ce ta shirya za ta je gidan kisa. haka nan ta shirya cikin koriyar atamfar sufa ta yi kyau sosai da kwalliyar gyale da farin takalmi da jaka sai wani irin kamshi mai daɗi ne ke fita a jikinta tana fitowa falon ta same shi zaune a kan kujera yana jiranta shi ma yadin kaftani ne a cikin shi ruwan zuma riga da wando kuma sun yi masa matukar kyau duk wani 'yan ramin rashin lafiyar da ya bai hana haskensa da kyansa fitowa ba kawai yake har sai da yasa ta tukunya bai iya cewa komai ba mu kullum mota kawai ya dauka akan TV suka fito ya kulla sakan nasu suna fitowa daga cikin gidan ya kalle ta yana zaune a gefen shi a cikin mota yace madam me za mu kai wa yaran tarasa me za ta ce masa shi ma bai sake magana ba a bakin wani supermarket ya tsaya ya kalle ta sannan ya ce bismillah mu je ko ta fito daga cikin motar shine a gaba tana bin sa a baya har suka shiga anan ya saka ta daddaukar wa yaran kayan ciye-ciye da tarkacen jus sannan ita ma ce ta dauki abin da take so haka nan dai ta dan tsintsinta sai shine ya sake daukar mata wasu Isa yana ganin su ya fara tsokanar su yana faɗin lallai yau muna da manyan baƙi. Amarya da ango ne? Ko da yake ma ai angon sauran asibiti ne. Suka sa dariya suka tafa kamar ko da yaushe. Asiya kamar za ta koya Maryam dan murnar ganinta. Duk lokacin da suka so gidan nan haka take mata shi yasa ita ma Maryam take ƙaunarta. suka zauna a falon suna gaisawa Maryam na tambayar ta ina yaran Asiya ta ce yau sun tafi na'ibawa Fatima kanwata ta so ta ɗebe su wai za su mata wucen Maryam ta ce ayya da rabon yau ba zan ga Hanifa surutu ba Asiya ta ce wai ai yau da kin sha surutu da tambaya kamar wata 'yar jarida Asiyan ta ja Maryam suka shige ɗakin ta suka bar su a falon. Asiya akwai son hira. Haka nan ta ta jan Maryam da hira kala-kala akan harkar aure ne, a'a karatu ne da kuma halin rayuwa. Saboda Asiyan ta girma Maryam da kaɗan. Sai ita ta gama digirinta kuma ‘ya'yanta biyu Halifa da Faisal. Tana da kirki sosai. a nan suka sallan magariba da isha'i suka ci abincin dare sannan Abbas yace Maryam ta fito su tafi bayan ta baiwa Asiya tsarabar kayan yaran haka nan ita ma Asiya ita ma ta ba su tarkacen tsarabar turaren wuta da su humra a hanyar su ta komawa gida ma sai da suka fita gidan Antur ya kanwar Abbas din ita ma ruƙayyar murna ta da ta su sai wajen karfe tara da rabi suka baro gidanta lokacin da suka iso gida ƙarfe goma saura Maryam ɗakin ta ta wuce shi ma yake nasa ɗakin bayan ya kulle gidan tunda ya san ba ta zai sake yi ba tana shiga ɗakin ta kayan cikin ta kawai ta cire dan a lokacin ana ta walƙiya hadari ya taso tamkar za a tsuje da ruwa a lokacin ta shige ban daki tai wanka tai brush tana fitowa ta tace jikinta da turaren body spray sannan ta saka rigar barci yar gajera mai guntun hannu tana kokarin kashe wutar dakin ta kwanta sai ta sallama Abbas yana tsaye a bakin kofar dakin ta ya daga labulan ɗakin Ganinta ya sa gaba ɗaya ta rikice tana ƙoƙarin shigewa bayan gado. Saboda bata taɓa tsammanin zai shigo mata ɗaki a daidai wannan lokacin ba. A hankali yake magana yace haba Maryam menene na rikicewa haka? Ni ba mijinki ne. Ya saki labulan yana faɗin zo in tambaye ki. Dama tambayar ki na zo na yi. hakanan ta bayan sa ɗakin sa tana shiga ta same shi a zaune yana suranta ita ma zama ta a gefen sa zuwa can ya dan juyo yana kallon ta sannan yace ya kamata zuwa yau a ce kin saba da ni Maryam kin daina tsoro wannan kunyar taki ta yawa ba shi ganin ita ce ko da yaushe take mana shamaki kin kasa sakin cikinki da ni mijinki to da wa za ki saki ciki a duniya idan ba da ni ba Maryam ina son dan Allah ki daina ƙari ƙari da ni ai ban da zamun zama ɗaya yanzu kin ci ko ina son mu gina rayuwa mai kyau mu samu zuriya mai albarka wadda za mu alfahari da su kin ci ko ta gyaɗa kanta a hankali ya murmushi yana faɗin Maryam ina son ki da yawa magana ce mata wani irin jinjirin ta ji wani irin abu yana yawo a jikinta ita kan a tsorata take gashi kuma sai faman tsugarwa ake ga walƙiya ana kiran sallar asuba a kunnanta cikin sanda a hankali take tafiya har ta buɗe ƙofar ɗakin ta kici ya murmushi kawai dan bata san yana jin ta ba tun sanda ta farka Shi yayi wata irin sabuwar ƙaunar yarinyar tana shigar shi. Yana son ta bai san yadda zai kwatanta ba. Shi ma haka nan ya tashi ya shige ban ɗaki ya alwala ya fice zuwa masallaci. Ita ma bayan ta yi sallah ji ta wani irin barci na fitarta. Dan har a lokacin ana yayyafi. da ƙyar ta sa kan gadonta ta shige cikin bargo don ta san yau babu makaranta shi ma kuma ba aiki zai fita ba ko uku ba ta yi da kwanciya ba barci ya ɗauke ta mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba da daga inda muka tsaya